tu tacata, Dale mamacita con tu Ay, yo sé que te gusta cuando yo te azoto te vuelve loquita. Ay, yo sé que te gusta cuando yo te toco te pone diablita. Ay, yo sé que te gusta cuando yo te azoto te pone loquita. Ay, te pone diablita. Ay, por eso es que explota. Cuando te bombo la mente a ti te azota. Cuidadito que este ritmo a ti te flota. En la cama se quita toda la ropa. Meneas en el Sé que te sientes Sé que te sientes Sé que te sientes mentirosa. Siempre atuda, si tiene novio, chuda. Date rosa y tú se colarle un manzani para el letre. Dime mami que la que es. Dale mamacita con tu tacata. Si alguien se le acerca la gorra tata, ese paticito ya no da pa' más. Con ese culote se va a reventar. Ay, sé que te cuenta cuando yo te azoto, te vuelve loquita. pone diablita ahí. Por eso es que explota. Cuando este bombo la mente a ti te azota. Cuidadito que este ritmo a ti te flota. En la cama se quita toda la ropa. Meneas en algota. Coqueta. Ya bien rica tiene la combi completa. Con su amiguita ella sale media inquieta. Si fuera la guaracha, yo soy su trompeta. Pereira, qué rica esa Lo, quita, lo quita. Cuando salgo al escenario, ella grita. Los meneas se levanta esa faldita. Guachita rica sabe que está exquisita, que ella es dinamita, por eso es que explota. Cuando este bombo la mente a ti te azota. Cuidadito que este ritmo a ti te flota. En la cama se quita toda la ropa, menea esa nalgota, sé que te sientes puta.